Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Bale, kaixo, ja, por fin, nogei bat minutu berandutxuago, baina mentxe gaude zidika errigunearen sarreran, e, Irola irratiko kideak, ba, e, zera, Irola kalean bati hartziera emateko prest, herri... <laughs> Eh, E, herri dendara etorri gara, badakizue, urtero gartxan eh, guko porraldi honen bueltan, hamen zirika herrigunean antolatzen den herri kolektiboen azokan gauz, eta, bueno, e, ba, komentatu aurretik aurko gunean zer daukagun, bakarrik aipatzea, badaukazuela aukera etortzeko, bueltatxo bat emateko, eta bide batez, <clears throat> irola irratiaren kamiseta guapisimo batzuk hartzeko, gainontzeko kolektiboekia esango digute be, brek zer daukaten edo ez, eta lubaki agendaren galtzerdin mol moloi moloiak ere amentxe eskura dituzue. Eta kaixo nire eh, kide agurgarri hori. Kaixo, Gaur zer eh, daukagu? Gaur daukagu gauzatxo politek hemen kalean eh, guraldi polita bai, segun gara agian hilabete bat edo ez dakit urte bat e, sirimiriarekin. Baina orain, ba, estaba libre, o sea, nos hemos ahorrado la jaima y todo, o sea, increíble hau. Ta bueno, que ser hemen, ba hori, kamisetak hemen barruan saltzeko, ta bueno, beste gauza asko, hemen ez eh, irikan. Eh, etortzen basarete, ba pare bat gara garagardo e, eh, eskertzen dira, be bai. Ta bueno, e, gaur daukagu kolektibo hauek, eh kolektibo hauekin itxe dugu. Eh, así voy a a bocajarro, en plan, uno de otro. Ekiten dugu en plan alineación del Athletic, en plan, eh kolektibo gure publiko hemen, eh, venga, va, Venga, lehenengo zaziko gara, sirikarekin. Palestinakin elkartasuna. Azet. Zukaloria. Galdakoko elkarlaguntza sarea. Se nota aquí está, eh? Sos arrasakeria. Txarraska. Txirbilenea. Carmela. Animalistak. Ta ertsaintza bai, urteren batean euki ditugu justo desalojatzeko momentu, bai. bai pues Bo, zainak, ez, baina udaltzaina bai. Eta, bueno, ba, gabe igual kantatxo bat, eta ziko gara jarraian zirikako kide batekin elkarrezketa egiten, hemen txalboan daukaguta, ja, man, mm, tartetxo bat dara mazain, beraz, musika purtxo bat, eta bagoaz jarraian. Beka, aurrea, musika. Mercedes, Sanchez, Bueno, ba, esan bezala, mentxe herri dendan zirika errigunean erronda kalea amabian, ez dugu komentatu, ba, espada, ezagutzen espazen uten, baina precisamente ezagutzen espaduzue, ba, mentxe daukagu zirikako kide bat, gurekin hitz egiteko prest, arratzalde honetan, kaixo, arrastion? Kaixo. Kaixo. Bueno, ba, zuzenean Juan Gogara, ja gure galderei ekitera, eta, bueno, azteko, ba, hori, norbaitek ezagutzen espaldin badu, zer da zirika errigunea? Bueno, zirika gauza asko dira. E, lehenik eta behin eh, Komite Internacionalistetako lokala da, liburuden da kritikoa ere, eta herri eh, muimenduen e, topak eta bat nola ere. Eta nola ez, e, gara honetan herri den daiten da hemen, herri muimenduen nola baiteko azoka, non herri muimenduek e, materiala e, orkesten esan saltzen duten. Bai, eta bueno, e, Komitea Internacionalistak e, eh, lokala dela esan diguzu, eta apur bat horrekin lotuta urtean zehar zetopa dezakegu zirikan. Bueno, pues, hemen e, gauza asko, gertatzen dira, Astero amaika gauza, e, liburu aurkezpenak, itzaldiak, e, zineforumak, irakurle talde feminista badago, Bai, osea, alde batetik eh, zirika liburu eta komite internazionalistak erakundeak antolatutako gauzak eta beste eh, erakundea askok ere eh, antolatzen, antolatzen dituzten gauzak. E, liburu, ere bada, liburu aurkezpen ugari egiten dira eta mugimendua handia deko egunero. Bai, eta, bueno, aipatu duzu ez, oraingo boladatxo honetan, ja urte batzuk dira herri denda egiten dela zirikan, Zer da herri den da? Pues herri den da, hemen zirikan jada mar urte danamatza eta hemen herri muhenduek dute leku, eta herri herri muhendu bakoitzak bere materiala aurkezten dau, eta pues, hori pixkat ideiak zabaltzeko eta materiala saltzeko horrela fin, berakundeak e, eh, finantzatzeko ere. Bai, bueno, lehen justo ibile gara uz komentatzen, ba, herrien da hemen amar urte, lehenago Da, ez dugu jakin oso ondo zenbatzen noiz, baina beste leku batzuetan be, egiten zela. Eh? Bai, bai, beste leku batzuetan ere egin izan da. Eta orain, bueno, azken amar urtetan hemen egon da, eta bai, e, e, iniziatiba polita izan da, eta oso arrakastatsua Gero eta jende gehiago, gehiagok parte hartzen dau, eta gero eta pertsona gehiagok eh datozona dato pues hori e, ikustera eta materiala erostera Bai, eta, bueno, komentatu iguzu ba, gutxi gora bera urtean zeharreko dinamika zirikaba errigunearen azein den, eta holan, epela burrera, ez, datozen aste, ja bete, bueno, aste, e, eh, erri den da bera urtarriaren bostera arte dago, edo laura arte, laura arte, Laura Artepeña. Eta, e, baina, bueno, hortik aurrera urrengo egunetan, ze, zer, de, zer egongo da hemen e, zirikarri Bueno, e, orain, herri denda dauen bitartean, pues, herri denda da ardatza, eta ez da e, besterik antolatzen, baina, bueno, hori da gero, pues, liburu aurkezpenekin jarraituko ditugu, gero hemen e, pues, ere egiten dira, irakurle eta taldea lehen aipatuan moduan, eta eta baita pues, palestinaren aldeko elkartasuna eren taldeak hemen batzen dira ere, pues, eh, betiko mugimenduarekin jarraituko dau. E, liburu den da handitu eta handitu dugu eta handitzen ari gara, eta hori ere izango da nolabait eh, erakus lehioa. bueno, gauza asko gertatzen dira honen atzean ere. Bai, eta igual laukerarik onena, ez, gitarau hori zelan zehazten duan jakiteko hurbiltzea da, eta, bueno, behin herri den da pasatuta, ba, jendean noiz hurbildu daiteke galdetzen edo begiratzen kartelak eta jakiten. Bai, hau egunero zabalik dago, bai, eh, goizea, goizero eta arratsal, arratsaldero, liburu den da dalako, eta, bueno, posa indik aurra, hasiko gara barriro liburu aurkezpenekin, pues azken, Oain eh, hori bat batean e, e, gogoratzen ditudan liburu aurkezpenak izan dira bueno, palestinaren, palestinaren inguruko liburu batzuk eberaien e, itzulpen euskarara, gero e, e, historiaren beste bat, oza, beti, astero ge, gertatzen da zerbait. Bai, eta hori, eta hurbiltzerik ez daukana, ba, gitarauari erreparatzeko, ba, badaukabe bai, lubaki agendan e, ba, fitxatzeko aukera, horre ere zirikarriguneak bere altxoa dekolako, eta asterik aste egiten direnak, ba, bertan jasota dauzelako. Bai, eta nola ez, e, badago telegramen ere, e, zerrenda bat, eta gonbidatuta zaudete, hor e, apuntatzeko, zirikan gertatzen denaren inguruan jakiteko. Horria, ba ez dakit beste zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, edo... Hori, ez, e, soilik hori, e, agur bat hemen pretartzen duten erakunde guztiei, eta hau aukera ezin hobea dela jendearentzat, bueno, gaur gara, eh, gara sasoienetan egiten diren eh, opariak ere, pues, nola, nola e, eh, pentsamendu kritikoarekin lotuta izan daitezela. Hori da, ba, gombite horrekin, eskerrik asko gure mikroetara hurbiltzeagatik eta musika purtsu bat jarriko dizuegu, eta jarraian palestinarekin elkartasunakoak esan diate orain zet. Ah, azete ah, txarraskako lagunak barkatu, bai, hemen eskaletan azken orduko aldaketa bat eukido, gordoan txarraskako lagunak eukiko ditugu orain jarraian musika purtsu bat eta gero. seguimos aquí en Irola Calean, la 107.5 FM de Bilbo, que bueno, actualmente ya podemos empezar a decirlo, que estamos llegando bastante más lejos que hasta ahora. Eh, sí, es peligroso eh, saberlo porque podemos llegar incluso al Estado español, eh, entonces es peligroso. Pero bueno, hoy tenemos, ahora vamos a seguir con las entrevistas de la calle y, tenemos a, bueno, pues a Pablo, compañero de Charrasca de Basauri. Opa, Pablo, ¿qué tal? Opa, un placer siempre estar en las ondas de la Irola. Muy bien, un placer tenerte aquí a ti también. Y bueno, pues vamos a hablar de Charrasca, que es un poco esto como, o sea, ya conocemos Charrasca todos, ya es, bueno, pues es un clásico, ¿no? Entre los gasteches de nuestra zona. Entonces, bueno, no sé, si nos quieres contar un poquito en qué andáis, qué cositas andáis, cómo está Charrasca. Hmm. Pues bueno, Charrasca es el gasteche Basauri, que se ocupó en 1999, y eso implica pues que este año, bueno, este año que estamos ya para acabar, eh, estamos en el 25 aniversario, ¿no? De la ocupación que bueno, 25 años no es lo suyo en las ocupaciones, suelen durar bastante menos, es algo a celebrar. Sí, es que hay que celebrar, bueno, y yo como basauritarra también y como persona que ha crecido con el gasteche, bueno, es que tenía siete años cuando, fíjate cómo se ocupó eso, ¿no? Hmm. Y pues sí que ha habido veces en las que ha peligrado, ¿no? Como cuando tuvimos una alcaldesa llamada Loli de Juan, que <laughs> casi nos lo quita para hacer un museo de arte contemporáneo o alguna historia. ¿Y qué pasó? Que el pueblo reaccionó bastante. Salió a la calle y bueno, eso se quedó en el aire y ahí ha continuado Charrasca, pues mínimo otros 10 años más desde ese momento, más o menos, ¿no? 10, 12 años. Sí, no ha habido otra librada, o sea, estamos ya tranquis, ¿no? En sentido ocupacional, en ese sentido estamos tranquis. Estamos tranquilos, sí. Vale. Y bueno, ¿y cómo estáis llevando el aniversario de 25 años? Bueno, pues 25 años no se cumplen todos los días y había que un poco echar por la ventana la cabra, ¿no? Los Faustos. Y por eso, pues este año eh, hicimos un documental que de alguna manera recogiese los 25 años de historia del centro social un documental pues que se puede ver en YouTube por acceso abierto y un libro que también recogía pues los desarrollos que ha tenido tanto Charrasca como proyecto de la ocupación y de los centros sociales como otros proyectos, otros colectivos que ha alojado dentro desde colectivos feministas, que sé yo, proyectos como el Rocódromo, la biblioteca y otros que han estado y otros que continúan todavía a día de hoy. Y los que vendrán también. Y los que vendrán, claro. Y bueno, ese documental, ¿cómo se busca en YouTube para que la peña lo busque? Pues yo creo que poniendo Charrasca Gastechea eh, aparece de las primeras cosas que te vas a encontrar, que está ahí situado, bueno, la verdad que está muy guapo el documental, yo lo he visto, tuve la suerte de ir al estreno y la verdad que está muy guapo, hay un trabajazo ahí de la hostia. Y además, pues eso, ¿no? Que no se celebra todos los días 25 años, en un gasteche mucho menos. Así que aquí seguís. ¿Tenéis algo aquí en, la tienda o tenéis cositas en las que colaboráis? Eh, pues sí, podéis encontrar mismamente el libro que hemos elaborado para para el aniversario este y una serie de materiales que hemos autoproducido desde la biblioteca, que es la forma en la que financiamos ese proyecto en particular. Decías antes, ¿no? Que 25 años no se cumplen todos los días y yo creo que eso, pues como en el documental es una cosa que quizás pues no se ve así a primera vista, pero bueno, al final por charrasca han pasado, como vamos a decir, tres grupos grandes de gentes o de edades y bueno, eso también yo creo que es algo a valorar, ¿no? Porque muchas veces los proyectos mueren cuando su grupo llega a una edad o un rollo y bueno, muchas veces pues haber reproducido eso y que siga durante tres generaciones, pues yo creo que es algo muy bonito e importante. Que claro que eso siempre va a estar sujeto a choques, a cierto conflicto, ¿no? Porque no se entienden las cosas igual en el 2010 que ahora y en el 99 que en el 2010. Pero bueno, ha seguido ahí el proyecto y continúa. Sí, quizás la juventud de, la época cuando se ocupa eh, es un poco una juventud más trabajadora, quizás, ¿no? Más de acción pura y quizás ahora, bueno, pues igual eh, estéis más formados, igual incluso académicamente hablando, pero a la vez se mantiene esa lucha y además lo que dices que es lo que bonito, que es que la generación ha ido dejando a la otra, incluso mm. currando juntos, que eso es lo que no suele pasar, ¿no? Mm. Yo creo que Charrasca a día de hoy, en ese sentido, quizás no estamos en una fase de tanto crecer en el pueblo como cuando entramos el último grupo, que sería los años previos al COVID, pero estamos como en una fase de estabilización de muchas cosas. Yo creo que el centro social, después de mucho tiempo, ha conseguido como tener un horario continuado, con clases semanales, con proyectos más estables y otros que van por venir, ¿no? ahora desde el estudio de grabación alternativo que hemos abierto, eh, pues los proyectos de los grupos de lectura vinculados a la biblioteca, el gimnasio con unas clases gratuitas mucho más estables. En ese sentido te digo pues que estamos en una fase de, de estabilización, ¿no? Porque para crecer hay que crecer bien, no se puede crecer a lo loco tampoco. Sí, estabilizar las cosas, ¿no? Y, saber delegar, quizás, ¿no? un poco el truco, el secreto, digamos que es en una asamblea fuerte, ¿no? Sí. Y con distintas ramas y gente eh, haciéndose responsable de cada, de cada cosa, ¿no? Dentro del mm. gasteche. Claro, al final, pues qué sé yo, 25 años son muchos, se han podido hacer cosas mejor y otras seguramente peor, pero nosotros tenemos ahora una vocación por un poco trascender de ese momento de ser un gasteche como algo vinculado únicamente a lo juvenil y tener la capacidad un poco de que vayan otros públicos, otras edades, otros tipos de personas que seguramente en la historia de los centros sociales en Euskal Herria pues no han estado tan presentes ¿no? en la historia de los centros sociales ocupados. Y esa sería un poco nuestra vocación ahora mismo, aparte de estabilizar, como abrir a otros perfiles. Sí, al final ofreciendo como todo tipo de servicios que, pues que digamos que el sistema nos priva de ellos, ¿no? Por precariedad o por lo que sea y que, joder, pues poder encontrar un sitio donde dar clases, por ejemplo, de boxeo, ¿no? De forma estable, de forma regular, con un profesional, ¿no? Que es la persona que está ahí y tal. Joder, pues, eh, pues nada, pues, pues, muy guay. La verdad que da gusto oíros y ojalá cada, cada vez que vengáis aquí sea un año y otro y otro y otro. Incluso vengan luego ya chavales de otras edades y que vaya transgeneralizando, ¿no? Como hasta ahora. Sí, Sería lo suyo. Sería lo suyo y lo bonito. Vale, pues nada, eh, como vamos a estar con mucha gente y tal, pues oye, te agradecemos mucho que hayas venido. Sabemos que ha sido un esfuerzo, como <laughs> siempre, y lo agradecemos a todo el mundo que se acerca aquí. Así que nada, Pablo, no sé si quieres decir tú algo para finalizar. Eh, no, con esto estaría. ya me he quedado a gusto. Ya eso, lo que tenías que decir lo has dicho. Vale, perfecto. Pues nada, es que ricasco, seguimos en la Caleán, 107.5 FM, en la calle. Bueno, arrastion, hemen txe gara bueltan. E, bueno, herri dendatik, zuzenean, Irola kalean, e, edo Irola herri dendan, obeto esan da. Eta, bueno, ba, urrengo kolektiboarekin dakago orain e, tartetxoa. hauek dira, palestinarekin elkartasuna, eta, bueno, palestinarekin elkartasunetik, eta beste hainbat gauzatatik, e, Josu dator, kaixo Josu. Kaixo, bai, eskarazko bai, iola jarretari eta bai, zirikari ere bai. Zeran? Zuek, ondo, bentxe. Ondo, ez? Bentsa, bentsa. Bai, ha, bai, ez du bai. eurrik egiten, osa, que danok posik, bale. E, eh, bai, bai. Bueno, <laughs> e, eh, aziko gara azieratik, beti dio da modu, moduan, eta, bueno, e, ba, ja, jende askorentzako palestinarekin elkartasuna, e, bueno, e, plataforma hori nahiko Ah, bai, parkatu. Naiko, nahiko ezaguna da, askorentzat, baina, bueno, egongo da igual, orain entzuten dabil, dabiltzana, eta igual oraindik ez dakiena zer den. Orduan kontaigu zu zer da palestinarekin elkartasuna? Bueno, bai, aurreko, aurreko urtean, urriaren zazpian, e, palestinar estentxa, gindako altxamenduaren e, ostean, e, Israelen ofentsiba etorri zen, eta testu ingurunetan, e, eh, ba, Euskal Herriko hainbat, eragileek, ba, eragile e, batzea eta e, bueno, elkartasun eta palestinekin sortzen ari zen elkartasun hori ba, antolatxoko autua egin genuen. Karo, e, eh, antolatxoko autu hori ez genuen ba, klabe da humanitarista batzuetan egin nahi, batzik eta klabe ba, politiko zehatz batu, batzuetan e, izan gutxatazkenak ba, oinarrian edo ba, bi, batetik e, ba, palestina herriak ba, bere defentsarako edo erauzetako defentsarako haukan eskubide hori aldarrikatza eta bueno, bestetik ba, Palestina eskizateko, ba, Israel e, borrokatu behar dela, eta horretarako, ba, dauden e, e, harreman e, guztiak eta, ba, bueno, e, mhm. borrokatu behar direla. Mhm. Boikota egin behar zaiela, e, azken batean, ez? Nei. Bai. E, bueno, e, gainera hori, nolabait, askorentzako ekarpen nahiko berria izan da, ze, e, aurtengo aste nagusian, e, ba, bueno, garai baten eh, esaten zana, bueno, beti esan izan da, ez? Palestina askatu ez? Bai, baina e, aurtengo azte nagusian ikusi da ba, palestinarekin elkartasunak egindako lana, porque ja ikusi nituen leku guztietan edo kartel guztietan zioen Palestina askatu Israeli boikota, o sea, como mínimo, ez? Eta, bueno, hori da azken batean, bueno, kontatuko diguzuzuk, eh? Eskenik ba-, badakit ibilbidea eta ordun, baina hori eh, nahiko ekarpen potoloa da, igual jendeak ez du kontuan hartu. Ordun, bueno, e, e, bai, aster dezagun igual lehenengo orain izan berri dugun manifa, zaroaren hogeita bederatzikoa, edo zer nahiago? <laughs> bai, bai, justain murdu eta gabiltza kampaina berri batean, duela hilabete bat aurkeztu genuen kanpaina kampaina eta horren ideia litzateke, ba, seinalatza nola, ba, Israelek, ba, horrela matarien genozidioa, ez litzatekela, ba, posible izango, ba, mendebaldetik, mendebaldeko bloke imperialistak edo, ba, e, Israelia egiten dion, ba, babes, ba, politiko, militar eta e, diploma, diplomatikoa egongo balitz. Eta horregatik, ba, uste dugu, ba, e, Israel mendebaldeko blokean azten dela, eta gu bertan egon da, ba, Euskal Herriame bai, e, Israel azten dela. Orduan, karo, e, hori dugu hori bada analizia, e, guk zuguna da, Israel hemen aztuma da, hemen hasi dela Israelen kontrako borroka, eta hemen dik egindak esakagun ekarpegenik handiena dela, ba, e, gure bai. blokea Eta, bueno, zentsu horretan hainbat eh, harreman, eh, Israelekiko hainbat harreman seinalatzen gabiltza, ba, bai eh, diplomatikoak, ba, bai es, Espainiar gobernuak ez duela harremaniketen eh, Israelekin, eta horrela, ba, bere normalizazio bat egiten duela, bai e, egon daitezken harreman kulturalak, kirol munduzkoak, apurate, ba, horpegia garbitzeko, eta bar, eta gero itxateke harreman komertzialak. Eta harreman komertzialen barruan, e, bueno, harreman komertzialek ba, beti dutelako papel bat, ba, Israel finantzatzeko, eta, mm eta bar. Eta hor barruan, egon justo horreko astean, eh, hasi dugun, e, kanpaina berritzat, e, kanpainaren barruan, izango itxateke, euskal banketxak eh, seinalatzeko mhm ba, autua. Ba, hauek baita txuten funtzioagatik, batez ere, ba, estatuzionista finantzatzeko e, eh, betu paperagatik. Eta, mm bueno, hemen barruan ikustezak egun, nola era zuzenean, edo era zuzenean eitituzten eh, harreman hauek, bai, haidez, era zuzenean, ba, bai, e, Euskal Banketxe guzti, bai, laboral kutsa, kutsa bank, e, BBA eta kajarrualek hainbate akorrituztela, bertan operatxituzten enpresak finantzatuz, Eta gero, era ez uzenean, nahi bez, babegu ba, mila milioi euroko inbertsio egin dituela, ba, e, bertako Israeleko, ba, enpresa armamentistikotan. Mhm. Orduan, e, hortik tiraka, ba, bihar, mo, konzentrazioak ditu ditugu bihar Iruñan eta eta mhm. Bilbon, eta ba, gombetza dituztugu guztiei e, horra joatera. Bai, ba, ba oso ondo, bueno, iruditzen zait, eta oso ondo dagoela deritzot, porque azken baten ibar jendeak igual esan zitekeen, ez? Pasadan eh, urteare, urteari begira edo, joe, ke, ke, ke tenis a los de CAF, ya, pero es que aquí no están solo los de CAF, hemen saltza... Da, bai, hemen da dago, eta guztiak bai. sinatu dira, guztiek papel bat ebetetzen dut, eta... Bai, bai. horretan presioa egin bueno. da, ba, guztiekin e, bai. bukatzeko. Osondo, osondo. Vale, eh, momentu honetan, ez, gu gabonetan gaude, eta, bueno, eh, egunerokoan larritasuna duten problema hoiek gelduta, kitando lo malo, bueno, gabonetan gu, bueno, erdi bien, ez? Erdo, nahi kondo gaude. Nola dago egoera orain Palestina eh, Palestinan eta Libanon? Bueno, ikusak gu e, eh, bertan egoera ez dela, ez dela gutxitu, Israel bere izaera espantxonistarekin eta genozidekin jarraitzen duela, eh, Palestina masakratzen jarraitzen duela, eta badira ja berro eta bosmila hilako bertan, eta azken egunetan baien bat kaseta eta hospital e, atakatu dituela eta zentzu hartan muturrean jora mani duela beraien eta etnikoa eta honi ba, gaitzen zaio ba, bai Libanon egin duen eh, oge, lurren eh, okupazioa eta egin bate operazio eta bai orain Libanonoko zaziriako barkatu egoeraekin egoera konbultuetan nola harien egoera aprobetsatzen ba, hainbat lurralde bai e, beren ganatzeko eta bueno, golamen e, zona guzti hori beren ganatzeko eta zentzu hartan ikusaiteke ba, e, Israelen e, izera espantxoristak ez daukala mugarik eta jarraituko duela bere, bere helburua lortu arte. Eta ez daukala ere, ez, duela etenaldirik egiten, bat ere. Ez, ez daukala azmurik, eta jarrituko duela, gainera e, babes guztia dauka bai militarra, bai politiko eta bai mendebaldeko bloke guztiena, orduan e, babes hori daukan bitartean, ez du etxiko eta horregatik gure autua hemendik eta gure e, egin beharrekoa eta gure laguntzarik e, e, da ba, gure bloke, mendaldeko bloke hau seinalatza eta hemendik mhm. dauden harreman guztiak ba, presionatxa eta borrokatxa. Bai. Ados, e, bueno, ba, uste dut nahiko labur egin behar dugula Josu, e, ze hainbat, e, bueno, talderekin elkarrizketatu, elkarrizketatu behar gara oraindik, ordune, ba, kontaigu zu apur bat, bueno, kontatu, duzu, ez? E, e, zertan zabiltzaten orain, kanpaina, banketxeena, ez? Banketxeak seinalatzeko hori, esan dugu, igual errepikatu, mesedez, bi dela, nola, nola da? Bai, hori, duela aste bat, eh inuen apur bat kanpaino honen berri, ba, e, BV-aren funtzio ezberdinak eta eta beste Euskal Banketzen e, e, funtzioak e, azalatu genituen, e, ba, dituzen inbertsio milenarioak eta bar, bertako e, bo, Israelen, ba, orko estatu guztia finantzatuz eta horren hornituz, eta e, zentsu horretan ba, bihar mobilizazioak ditu ditugu Iruñan, goizean amabietan, eta arratsaldean Bilbon, e, arratsaldeko zazpietan, San Nikolas, e, Elizan justo bu parean, ba, esan dako komplizitate hauek seinalatzeko eta eh, azken finean, ba, emendik dauden harreman guztiak, ba, eh, presioa egin beharreko borroka hori ba, aldarrikatzeko eta, eta seinalatzeko. Mm -hmm. Vale, errepikatuko ditugu behizte behin deialdiak eta ja bukatuko dugu, ados. Vale, bai, bihar e, Iruñan goizean, amabietan, eta arratsaldean e, Bilbon ratxaldeko zazpietan San Nikolas e, Elizan. Vale, eta ja, azken puntutxo bat, hemen herri dendan e, e, zure, zuen materiala dago be bai, zuekin, e, bueno, ba, igual manifara edo urbiltzerik ez duenak ere kolaboratu dezake? Bai, proiektu honetan kolaboratzeko eta aportazioa nahi duen oro, hainbat material dekagu zirikan, ba, kamisetak, poltsak, liburuak, mhm. posterrak eta eta bar, orduan nahi guztiak, hemen dagoela e, materiala zalgai. Ba, Ados, ba, esker mila, Josu, e, e, zer gehitzerik edo bagoaz ja kanta batekin? Esker asko zuei eta bihar guztia gombiatuta... Bale, bihar Bai, animo. Esker mila, Josu. hemen jarraitzen dugu Irola kalean honetan. Ebe, momentu batean lagunak kubritzen eta danetarik egiten bat batean. Bueno, e, eta ba, esan bezala herri den da dela eta antolatzen ari garen e, Irola kalean honetan jarraitzen dugu. Erronda kale, Ko amabigarren zenbakian gaude, zirika errigunearen kanpo aldean, gogoratu, pasau zaitezte, gaur espada ba, bestelako egunen baten, pasatu espazarete ja, eta gaurkoan, bueno, gurekideak lehen esan duen bezala, animatzen bazareta etortzen, gogoratu birra pare bat edo ekartzen, nik behintzat pina zuku bat ere eskartuko dizuet. Eta, bueno, aurrera egingo dugu gaurko saioarekin, orain gonetan gurekin sukarroriako kide bat daukagu, Bueno, Irola irratiaren en, entzuleak bazarete jakingo duzu, eh, hor badagoela saio bat, ez, eh, austura metabolikoa deitzen dena, eta gian, entzun behar duzuen txau, ezagun samarra egingo zaizue, ez dakigu. Baina, bueno, hemen txaukagu gure kidea, kaixo, arrastion? Bai, arrastion. Bueno, eta baten batek ezagutzen ez badu, zer da sukarroria, mesedez, saldu guzu? Bueno, ba, sukarroria da, e, eh, klaksegi ikuspegiarekin, ekologismo nantzen duen eh, talde bilbotar bat, bueno, bilbota inguruetakoa, eta bi mila sortu ginen, eta horretu ikba, hainbat, ba, mota desberdinetakoa, hainbat ekimen, eraman ditugu aurrera, ez? Mm -hmm. Bale, eta, bueno, ba, Jakin izan dugu azaroaren hogeita bederatzean bertso afari bat antolatu zenutela, solidarioa. Enteratu ez diren entzat, ba, zerekin solidarioa, eta parte zelan joan zaizue, bertso afaria. Bai, ba, bueno, em, entzule jakin gauten ez, apirilean, Otxantegi herri lurra, em, ba, proiektu, proiektu autogestionatua, desalojatu zuen ertzantzak. Eh, eta hau bueno, otxantegi izan e, berangon kokatuta zegoen proiektu bat, ba, bertako espekulazio urbanistikoa salatzeko, otxantategi dorrearen ingurunetan zegoen, eta bertan ba, hortu proiektu zegoen, baina e, eh, kitaldi kulturalak eta barere antolatzen zituzten, eta hori bapirilean oso portizki desalojatuak izan ziren, eta orain errepresio eh, ekonomiko nahiko potente aurre ikusten dute, eta ba, bueno, gure babesa emate aldera, antoratu beno nazionalako eta bederatzean, bertso afari solidari bat, bat diru biltzeko, etor daitezken epaiketa eta multa hoiei aurre egiten laguntzeko, ba, balden egin, bintzat. Bai, eta bueno, horrela laburtxu azaldu diguzu, ba, errepresio ba, kasu potente bat daukatela aurrez aurre, kontatu aldi guzu zehatzago zertan den otxantegiren kam, egoera? Bai, ba, bueno, eh, desalojo egunean bertan eh, atxilotu bat egon zen, eta atxilotu horrek, bueno, eh, ba, ba, epaiketara joan zen, galdu zuen epaiketa, orduan hor, ba, dagoneko badago mila euro eta multa bat, gehi, kartzela zigor kartzela zigor bat, kartzela zigor labur bat, eta, bueno, ba, guk egin duguna da hori errekurritu, horre kartzen kostekin, baina, bueno, e, hori pinida, rekurtso bat ipinida, Bueno, hori ez dago argi zeran, amaituko den. Baina beste dagoeneko badago beste epaiketa bat aurre ikusita otsailerako. Eta gero, bueno, hor daude berrogi identifikatu egon ziren berrogota bat, okeres banago identifikatu egon ziren apirileko desalo joan, eta duen aurre ikusten da, ba, oiei, eh, lehin mordaza delakoaren bidez, multak helduko zaizkiela. Orduan aurre ikusten dena da, ba, hogei mila euro inguruko e, multak el daitezkela. Oraindik hoiek ez dira hasi heltzen. Baina, bueno, eh, <laughs> oraindik heldu daitezke, ez? Ez denako, hainbeste pasa. Horregaitik, ba, bueno, ba, dirua biltzen dabi sotxantegitik, horregaitik, ba, kamizetak atera zituzten, gero bertsoafaria guantolatu dugu, eta orokoran ba, ekimenak da egiten dirua biltzeko, aurre ikusten duten errepresio ekonomiko bortitzorri aurre egita, aldera. Eta Eta, bueno, e, horrekin lotuta, otxantegiren kasuarekin zuzenean lotuta, holan e, pelaburrera bestelako ekimenik edo aurre ikusten da, izan sukarro horiak mm, berak antolatuta delako, edo txantegiko kide kantolatua delako, badakizu horren inguruan zerbait. Momentuz nik dakidala ez dago, ez dago, deialdirik aurre ikusita, ba, bueno, orain egon hori bertsoa faria, eta segurazki aurrerago deialdi gehiago gongo dira, baina momentuz... Eh... Ez dago, orain iragarra daitezken vale. Bai. daiteken deialdirik edo. Bueno, eta zuek hemen sukarroriako gombidatu konbidatu zaituztegu, ba, emeti pasatzen ari diren kolektibo danak bezala, ba, materiala daukazuelako, eta horre ere otxantegiren kamiseta horiek aurkitzerik egongo da, zuen materiala baino ez duzu ekarri. Ez, pintxibuz kamiseta horiek eh, salduta dauden guztiak, agian aurrera gehiago aterako dituzte. Mhm. Baina, bueno, gure materialaz gain badago, e, Guggenheim Murdei Bairen aurkako plataformaren materiala, kamisetak eta banderolan, mhm. aurten bebai, ba, iaz bezala. Eta gero, gumen artean, nik aipatuko nuk ere, aurten lehenengoz, ba, bueno, kamisetak eta poltsak eukitzeaz gain, e, fanzine batzuk ditugula. Uh Izan ere, kurtso honetan martzen ipin dugun, ekemin nagusietako bat, izan da, txabelketa literario bat. E, kontakizun labur utopikoen lehiaketa da, ba, mundu e, eh, obeago bat, mundu bizigarri bat, imaginatzeko etorkizun bizigarri bat hain zuzen ere. Ez? Eta orduan, e, txapelketa horretan partatu zuten hiru em, kontakizun hartu ditugu eta fanzine bat osatu dugu, hau, espero dugu ba, lehenengo izatea, bai. aurrerago gehiago ateratzea, izan ere, bueno, irabazlea adibiz ez dago bertan, Eh, argian aterako badare urtarian. Orduan, espero gero beste fanzine bat ateratzea, baina bueno, lehenengo fanzine hau hemen herrien dan eskuragarri dago, ba gure bai. eskule entzuleek eh, lortu nahi badute. Ba, ekimen polita hori. Eta aipatu duzu e, Urdaibai gugen hemen kasua eta bueno, hor pikapur bat iraka edo galdera zabalago baten modura planteatuta, bueno, zer darabilzu eskuartean sukarrorian, ze proiektu edo ze borroketan sartuta sabiziez, ekimen aurrera begira. Bai, ba, bueno, alde batetik hori, eh, momentuz eh, kurtsua zinanetan egon gara, ba, txantediko bertsua antolatzen, Txaperketa literarioan antolatzen ere, duela gitzi Zulef Modela Terren inguruko dokumental bat ere, dokumental baten eman aldi auki genuen hemen zirikan bertan. Gero era paraleloan ere, zukar horitik parte dugu jauzieko soziala e, eragilean, eta duan hor, ba, garraioaren kanpaina batean gabi sartuta, egin genuen duela gutxi kontzentrazio bat e, garraio publikoaren garestitzearen kontra. Ezkenan, bueno, e, atzera egin dute instituzioek eta duan jarraituko da mantentzen ez, albiste hon bat zentzu horretan. Eta bestalde ere, nahiko sartuta gabiltza su fluvialen aurkako borrokan hori entzulek ezagutzen ez badute da, e, eh, Buskeko Forodondiak bultzatu nahi duen autobide, autobide berri bat, Baleio eta Getxoko mugako hartaza rotondatik, eh, ba justo Trapaga Portugalet eta Sestadoren arteko muga den Baiontin gurunera joango litzatekeena Hau obra izugarria da. Dagoeneko forodundiak aipatzen ditu bosteun da berrogetan milioi, baina guk aurreko usten dugu beintzat sortziron milioi eta nongo litzatekela, do ere haiega daitekela erraz eta inguru giroaren ikuspegitik eta sozialki ba, sekulako basakeria dela ikusten dugu. Ekarriko du trafikoaren handitze izugarri bat, euneko hogeta marrekoa diputazioaren datu onartuta horrek dakarren guztiarekin, ez? Berotei efektuko gazen eizuri handiagoak, e, kutsadura, ez? Kutsadura atmosferiko handiagoa, Eta gainera ingurunean bertan ondorio solarriak eukiko ditu. Bereziki hor dago instituto publikoa, romo institutoa, eta bertan patioaren parte bat hartuko lukete em, ba, aspigitura honen obrek, eta hor ondoan dagoen parke ere, zuntzituko lukete, era bat, orduan, ba, bueno, ikusten dugu, hau, bai, ikuspegi sozialetik, eta baita ingurumenaren ikuspegitik, azta geria utza dela, helburu bakarra dela, eraikuntza enpresek irabaziak handitzea, mm -hmm. eta bagabiltza, ba, ba, bertan honen aurka borgatzen dagoen plataformari laguntzen, Aldenean, eta zentzu horretan ba, aprobetsatu behar dute ba, deialdi baldu eta dautzaiek sortzian manifestazioa ingo dela amen mm, Bilbon, zufluviaren kontra, izan ere, hau, bueno, bizkaiko furua dundiaren proiektu handiena da, proiektu era bat txikitzaia eta gainera, E, bueno, honek zabalduko diena bidea, gero etor daitezken beste autobide gehiago hori, ez? E, euren ba, diputazioaren planean, beste 6 zazpi autobide berri planteatzen bai dira Bizkaian. Orduan ikusten dugu erabate estrategikoa dela, manifestazioa, balik eta jendetsu bena eta orduan zukar horitik ere, ba, lagunduko dugu aldugun plataforma, ba, aliketa izan dadin deialde hau. Eh, otxaiaren segunetan esan duzu? Otxaiaren sortzia zapatua. Zapatua eta ordua, badagoia... Bitzikioz bostetan arriagan, baina gira oraindik indik, ez daude kudeatuta, orduan hori Ba, bueno, bueno eh, principios para espada. Baina, bueno, bai. Apuntatu. Arrastian, betxas zapatu arrastian, seguro. Vale. A dos, ba, ez da beste zeo zer gehitzeko edo balin bauko zu? Bai, ez gure partetik, ba, bueno, eskerrak emon, eta animatu jendea ere, ba, zirikatik ikpasadadila herri ondara, ba, produktu oso intergarriak gau eta. Bale, eta ja, denboraz pasatu gara antzalgarrizketa egiten, eta iz, zentzuratu egin behar gintuzten. <laughs> bueno, ba, eskerrik asko una gerturatzeagatik, eta bai, orain bai, musika purtsu bat mesedez teknikari jauna. Ez gara joan, eh? hemen jarraitzen dugu Bilboko herri dendan, eta, bueno, ja bagoaz beste eh, talde batekin, beste kolektibo batekin, baina hori baino lehen, gogoratu nahi nuen, e, herri denda hemen ibiliko dala, ez dala mugituko, e, erronda kaletik, e, amabigarren zenbakitik, okeres banabil, eta egunero, e, urtarriaren laura arte, tengo una capacidad de retención de información increíble, e, goizetan amaiketatik iruretara, e, eta gero eteralditxo bat, eta lauretatik sortziretara. Osea, bai, bai, bai, <laughs> prodigio, bai. Bueno, eta hemen gaude beste prodigio batekin. Oh, e, galdakako elkar laguntza... Zaretik. Ander, Ander. Anderrekin. Ander, zelan zabiz? Oso, ondo. ondo. kanabiz. Zelan zabiz, fumando kanabiz. <laughs> Oso, ondo. <laughs> Muy bien. Eh bueno, ba Galdakako elkarlaguntza sarea ere herriendan dabien beste taldetako bat da. Eta bueno, ba lehen izan dugu Palestinarekin elkartasuna, jendeak oraindik ezagutzen ez baldin badu, ba asko azko eh, Galdakako elkarlaguntza sarea igual ezta ere. Ordun konta zer zer sareten. Vale, ba Galdakako elkarlaguntza sarea ba eh herri mugimendua da, eragile politikoa da. Eta azken finean, ba, e, ausokidea gara, non enkartu gara, ba, e, horrelako e, komunitate irautzaile bat sortzeko asmoarekin. Mm Hori izango nuke, horrela. Vale. Itz gutxitan? Hori, bai, itz gutxiegi igual. <laughs> Porque hori gero zabaldu behar da, eta, bueno, azaldu guzu, orduan, ba, komunitate politiko bat, ez? Eta nahi duzue, ba, zeren bueltan, osea, zer egiten duzue. Bai, bueno, e, eh, oin e, gehien bat e, eh, iru lerro edo e, baditugu e, lan egiteko, e, e, soberania alimentaria edo, como euskaraz nola da? Burujabetza. Burujabetza. Elikadura. Elikadura, burujabetza. Hori da. Eren bila, hor dago fuerte, hor dago zera potolo bat, eta gero etxe bizita sindikatua, bebai. Uh mhm. -huh. E, eta azkenean, ba, bizitzaren eh, autogestio eta komunitate eh, autonomo bat eraiketzeko ba, bidea horretan gabiz. Eta, bueno, hiru lerro ditugu esan, esan da, e, e, etxe bizitza sindikatua, e, e, erosketa kolektiboa eta e, ekoizpen komunalak. Mm Orduen, e, hori, e, elikadura unburu jabetxarekiko, e, eh, ekoizpen komunalak <clears throat> dira pizkat zera potoloena, edo ardatze potoloena, eta hainbat ditugu, mhm. hainbat ekoizpen komunal, batez ere hortu hortuak, hortu e, hortuak edo e, cedidos, mm eta okupatuak ere bai, Eta gero, ba, hainbat gehiago, dago kiwien eh, zera plantazio masibo bat, mm -hmm. dana, eta bebai dago ba, e, garagardo e, komunala egiten da ere bai, e, e, zer gehiago egiten dugu. Orduan denetatik egiten duzu, eh? Bai, zaiatzen gara hainbat bueno. e, kolektibo. Ah, dago lursail bat, e, e, fruta eh, landatu ditugunak. Osondo. Hori ari ez da okupatua da horrelako bai, e, birjabetua, hobeto bai. politagoa. Bai, bai, bai, oso polita. Etxe, menos agresibo. <laughs> eta estrategikoki hori e, kontutan izan da. Eta ere bai, e, oin bekean, e, <clears throat> liberatu da, beste e, lur zailtxo bat. Ah, ba. Eta hori esperimentazio lanak da egiten, mm esperimentazio talde bat dago, ba, azkenean eh, zera da, nola da, <clears throat> nekazalitza moderno hori e, permakultura. permakulturarekin e, eh, zer ikusi daukana, eta horretan da, biz, e, bai, esperintza bolita hori, bai, hori hasi berria da. permakultura, la pelmakultura, nola da? Bueno, el bosque comestible, ez dakit, ez, ez, gaina ez dakit, e, zehazki permakultura dena, eta esango diate, no es permakultura, txame, las, las bueno, ya, da, ya. experimentazio taldea, non eh, hor eh, dabiz, eh, eh, zera, burja elikadura helikadura buru eta. Eta gero, eroskita kolektibak. Ya. Ondo. Hori ebe bai. Galetu behar nizun, bai, hori nondik datorren. O sea, nola sortu zan augustia, porque kontatzen ari ez dakin... Claro, nik neukan, justo alrebez eh, esateko, ah, eta ah, zu vale. dira ordan behaz, behaz txuntako. Oso, aldra, oso Bueno, <laughs> Bale, bai, bueno, erosketa kolektiboa esango dut bai, dela eh, biltegi bat, non, e, nola, e, e, ditugun zera guztiak, e, galkorra diren, gehien bat, ba, za, ba ikusi gendun, e, ez galkorren biltegi bat egitea, eta hor, ba, bai, logika e, berkantilizatua erabiltzen da, baina, bueno, e, bai beste irizpide eh, batzuekin, ez? E, lokala kontsumituz, e, ba, duintasunez eta produzitzen dituzten e, zera kolektibo edo enpresekin, e, ekologismoan bebai e, oinarritutakoak, eta hor dekogu, ba, hainbat eta hainbat produktu ezgalkorrak biltegian, eta da, komuna puerta de entrada, esaten dugu. Ah, Erosketa kolektiba oso interesgarria iruditen jata, elkar laguntza Guntxasare baten barruan, mhm. porque da como una puenta de entrada, porque jende asko eh, autonomian edo autogestian kuskuseatzeko, ba... Horretatik sartzen da, ez? Bai, hori da. Eta hartzen da, hor, eh, un poco preocupado por su salud, igual, fuertemente. Bai. Eh, konturatzen da, koletizitatzen badu, hainbat eh, bere, bere rollo politikoak, ba, ostia, ba, aukera hon bat dela. Profilo lan humanista batzuk hartzen dituzue eta erradikalizatzen dituzue. jipiak eh? punkia bihurtu da, gure. Ole, ole, ole. <laughs> bueno, eh... Nundik, nundik sortu zen. Nondik sortu, ez. <laughs> kontatu iguzu, bueno, ah, orain, orain bertan, zeo zertan, zertan zabiltzat, Eh, Bai, <clears throat> bueno, ointxe bertan, e, da, dekogu aldaketa eta punto inflexio potente bat, ze biltegi aldatuko dugu, eta ipiniko dugu erdigunean. Horde e, eh, okupatu zan e, eh, oindela irurte edo horrela dola, e, erdigunea, eta dago galdako erdien, hori putre baten e, lonja handi bada, ofizina bat ziren etete bat zan, Pues ahí eh, malos espíritus, eh. Bai, eta dago pertsiana guztia eh, erreta eta eh, mo bai, eh, bai. Eta kien hori izan zen. Eta, baina, dinot, oin dela goi urte izan zala. Eta itxita zegoen, orduan sartu ginean eta liberatu ginen duen. Eta orain, herrigune horretara gure dugu biltegiara, ben? Mm kokatu, eta gehiago zabaldu ze momentuz, biltegia dago tximelarrea osoan, mhm. eta gure dagoena urbiltzeko, Eh, hor, hemen dago paskin bat, bitu. Bai, e, igual elbidea esango dugu? Edo... Elbidea da, ximelarre, apai, goikoa, etxetalde, 31, ebea, atoma por saco, super, super, oston dute da. o galdet, super llegar, bai, galdetu. Galdetzea. <laughs> Bai, bai, iaun bai, hasi, complicado. Complicado. Bueno, erriko galdetu, hori da. Vale, erriko, erriko benta. joan, eta hor galdetu, eta hor dago mapa. Ados. Vale. Eta hori, eramango dugula, e, zerara. Orduan, nola hori ingo dugun, pues ba berko zaitaz. Egon da, e, bat, eh, ez dakigu noiz, ez dakigu noiz. Ez dakit noiz. <laughs> Ah, vale. <laughs> jakin <laughs> Baina hortarrean eta... Vale. Bueno, ba, zeo zer gitzeko, edo ja, bagoaz, ez? Ez que mozten ari digute, ja... Ah, bukatu dala? Bai, bukatu dala. Pues si no, hablau kasi. Ah, o sea, que, igual que llegue. Beste guren bate, me dauka su etorcea, beste. Jo, esta. Bueno, ba, jakin nahi duena, non dita torren el carrabuncha zarea eirola, lesango dugu, eh, piaste barru, como dugu. Tu di hori da. <laughs> Vale. Vale. vale. Ba, ba eskermila eta eta hori, Bagoa goaz taldearekin, orain kantatxu bat, eta hori, ez joan, ze hemen txegabiz herri, bilboko herri dendatik. Continuamos aquí en la Ridenda, en el Irola Caleán que estamos haciendo aquí en la calle Ronda, en el casco viejo de Bilbo. Y bueno, pues ahora tenemos el placer de dar la bienvenida pues, a la gente de Sorracismo, eh, colectivo, vamos, de sobra conocido por la gran mayoría de nosotras. Eh, pero bueno, vamos a, tenemos aquí a Omar y a Camila. Y primero, pues bueno, sí que queríamos que nos comentarais un poquito a grandes rasgos, Sorracismo, cuál es su razón de ser y cuál es la función que, desempeña a día de hoy. Bueno, eh, Vizcaya, eh, eh, Bueno, Vizcaya es una, como, como, es, como es su nombre, es, una, es un movimiento antirracista que trabaja que lucha contra el racismo en, eh, nuestra sociedad, pero que entiende que el racismo, está, que esta lucha es una lucha política. No es que se trata de unos prejuicios, de unos estereotipos por ahí, ¿no? Es una cosa que tiene que ver con eh, cómo se construyó la cosmovisión occidental eh, en relación con los demás pueblos. Y de ahí viene la esta eh, jerarquización que se ha hecho desde Europa, eh, que considera que eh, en el mundo hay humanos y hay subhumanos y hay no humanos. Y a partir de ahí, algunos tienen derecho y tienen el poder y tienen el privilegio y otros no. Es una relación violenta que se construyó durante eh, siglos y tiene también mucho que ver con la época colonial, cuando Europa invadió al 80% de la, de la planeta Tierra. Entonces tenemos el racismo como, eh, como una lucha eh, estratégica y una lucha de, fondo. Esa es nuestra visión. Nuestro movimiento como organización somos asamblearios, funcionamos como asamblea, no tenemos jerarquización en nuestra, en nuestra asamblea. Eh, nos consideramos una, una un movimiento eh, mixto, significa que está construido con personas racializadas y personas blancas, pero tenemos claro que el sujeto político son las personas racializadas, que deben liderar esta lucha y tener más poder también en la Asamblea. Esa en general, ¿no? Eh, también eh, tenemos como principal punto eh, una oficina de denuncia, donde vienen las personas que han sido agredidas eh, por, eh, por el racismo a poner sus quejas y a tramitarla con, con la ayuda eh, de esos racismos. Muy bien. Y hablando de, pues eso, de agresiones, de agresiones, tenemos una situación que se, que se está viviendo continuamente y bueno, y durante Astenagusia, por ejemplo, eh, fue, quedó muy patente y fue algo pues, bastante brutal la actuación policial hacia las personas manteras. Mm, eh, por ejemplo, entonces estamos en una situación en la que, en la que bueno, estas personas tienen que andar corriendo, escapando continuamente de, pues eso, de las actuaciones policiales. Así que Camila, coméntanos un poquito eh, cómo está el asunto con, con el colectivo de manteras y manteros. Bueno, la situación, como tú la, describes, es bastante mala en términos de que mm, a raíz del racismo policial, los compañeros y compañeras manteras todos los días reciben hostigamiento, reciben persecución, les confiscan tanto los productos que venden o incluso hemos conocido casos de compañeros y compañeras que le han llegado a fiscalizar hasta el dinero del cual han hecho de su trabajo. Trabajo que por lo demás es un trabajo precarizado, un trabajo precarizado porque el racismo, como bien decía Omar, es una estructura y un tejido que abarca toda la sociedad y también hay profundo racismo institucional, un racismo político como decisión política. Entonces los compañeros y compañeras manteros y manteras se ven forzadas, dadas a las trabas legales, a las trabas de la ley de extranjería, a todas las trabas de este sistema colonial y racista, a trabajar en lo que se llama en B, o a lo que mal se dice, ¿no? Como trabajo en negro. Eh, por lo cual la situación de los manteros y manteras claramente es una situación muy compleja, todos los días, incluso acá mismo donde estamos, ¿no? en el casco viejo de Bilbao, todos los días los compañeros y compañeras que venden son asediados por la policía. Quienes vivimos en el casco viejo vemos esa ola de violencia brutal a diario, a todo rato. Entonces la situación de los compañeros es bastante compleja. Y a raíz de eso hay un colectivo que es en Bolo, que es un colectivo que reúne a gran parte de compañeros y compañeras manteras que de alguna manera se organizan para dar una respuesta en conjunto a esta situación. Se hace asesoría a los compañeros y compañeras que tienen estos hostigamientos, desde asesorías del cómo actuar, asesorías desde la solidaridad y de alguna forma entender que esto es un trabajo de, todas las personas. Como dice Omar también, la lucha antirracista es una lucha que converge en todos los cuerpos si bien hay algunas personas que van por la delantera, ¿no? que vienen siendo las personas migradas, las personas racializadas, es una lucha que debemos hacer todos y todas, y sobre todo eh, lo que has contado, ¿no? En este caso, los compañeros y compañeras manteras que se ven todos los días perseguidos. Que lo de Astenagusi ha sido algo muy simbólico, porque si bien todos los días se ve mm, este asedio policial, de vez en cuando hay estas actuaciones mucho más grandes que para nosotros responden a decisiones políticas. Que haya sido en es súper simbólico y, no es al azar. Y que incluso hace poco, hace unas semanas atrás, denunciamos como sos racismo una redada muy fuerte que se hizo a la par en el casco viejo, un par de calles más atrás acá, y a la par en el Museo Guggenheim, que son algunos de los puntos más grandes, al menos en Bilbao, donde se reúne la piña Mantera vendiendo. Entonces, la situación cómo está, bastante mal. Muy mal, muy mal, desde luego. Eh, ¿qué, podemos hacer, ¿Qué podemos hacer las personas que presenciamos actitudes y acciones, mm, eh, digamos, racistas por parte de la policía, en este caso? Pues vamos, cuando persiguen a la gente, ¿no? Bueno, más allá de mirarles mal a la policía y que noten el rechazo, ¿no? ¿Tenemos alguna capacidad de maniobra? Pues sí, mucha. Primero quiero señalar una cosa, que los compañeros manteros no han podido estar con nosotras aquí porque por algunas circunstancias especiales suyas, personales y tal, y eso por eso no, han podido estar como eh, más interesados con el tema de los manteros. ¿Qué se puede hacer? yo pienso depende de las personas. Si tú presencias una agresión policial racista en la calle, depende de quién eres, puedes actuar de una manera o de otra, pero siempre se puede hacer algo. Primero, quitar parada, vigilar los detalles de lo que está pasando. Se Eh, puedes grabar, muy bien puedes sacar una foto también. Y eh, quedarse ahí, eh, ser visible a la víctima y a la policía también, porque la policía no tiene derecho de echarte mientras estás ¿eh? a una distancia razonable. ¿no? El hecho de que se sientan observados eh, también eh, les hace. Sí, se hace nerviosos. Por eso, por eso he dicho, depende de la persona. no quiero entrar más en detalles, porque si es una persona blanca de aquí, ¿no? Una situación social, ¿no? Tal, puedes exigir más, ¿no? Pero si soy yo, me voy a, hacer, lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Entonces, ser visible a la víctima, ¿no? que te vean, ¿no? Y tal. Y luego, si, eh, al final, puedes acercarte a la víctima, si no lo llevan detenido, claro, puedes eh, acercarte a la víctima y dejarle tu, contacto, por si acaso se quiere hacer una denuncia eh, jurídica. ¿no? importante. sí. es muy importante, porque como testigo y tal. Y luego, si no, no puedes hacer todo esto, puedes también eh, contactar con Sostracismo, Vizcaya, contarles lo que has visto en la calle eh, este día. también hay que apuntar eh, la, hora, el día, la calle. Y todos estos detalles son muy importantes en, la denuncia. También hay una red de contra las agresiones policiales, donde hay, hay varios, varios colectivos que trabajan este tema, también se puede contactar. Y hoy hay una, ficha, ¿eh? nosotros tenemos como sos nuestra ficha, ¿no? Para, para registrar ¿eh? las agresiones. Eh, esta plataforma también tiene otra ficha, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. es muy interesante porque a raíz de, de tener pruebas y tener, sobre todo, si tenemos fotos o vídeos, de unas agresiones podemos hacer más. Podemos, eso, es, una prueba muy fuerte. Ser conscientes de que tenemos nuestra capacidad de, poder influir o de poder eh, frenar eh, al menos eh, en cierta medida las agresiones policiales. Vale, vamos a tener que ir terminando ya. Es un placer, la verdad. Me gustaría que pudiéramos en otra ocasión ampliarlo. Pero, pero nada, queremos, tenemos que despedir vuestra intervención y y bueno, pues, eh, ¿qué tenéis ahí en material aquí en Rienda? Entiendo. Sí, eh, tenemos bolsas de tela, así se dicen, bolsas de tela. Eh, camisetas y hermosas. <laughs> Y tenemos tasas también a la venta con motivo antirracista. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues nada, pues mucha suerte, que haya mucha venta. La verdad que, a juicio de lo que estamos viendo aquí del ir y venir de gente, seguro que va a haber buena venta. Éxito de venta, sí. Seguro. <laughs> Muchas Muchas gracias. ba, hemen jarretzen dugu Irola irratian, Irola kalean, Irola herri dendan, Irola leku guztietan. Zuen etxean, zure kotxean, nahi duzun lekuan, egon da zazpi bosten, aurkituko gaitu zue. Bueno, orain baude ba, kolektibo oso polit batekin, eh, aset deitzen dena, eta mendago eta enararekin, zelan, zer moduz, hartu mikroa? Oso ondo. <laughs> Ondo? Urduri. Vale, eh, mi esker, etortxe ze badakigu zure asamblada orain dela, baina bai. jende gehiago badau, bai. jende responsable dau, hortik, eta konfiantze den dugu haietan, ez da? Bai. Vale, e, bueno, ba, mm, bueno, zer da set, zer da, bueno, etxe, e, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatu gada, baina zer da, zer da set e, zuen itxetan, Ba, bueno, ba, e, eh, azete Bilboko aldezarreko, bueno, e, Bilbiko, San Frantziskoko, Zabalako tatsuiko Txuiko hausuetan, errotutako etxe bizitza sindikatua da, e, duela la, ja la urte sortutakoa, e, justo COVID pandemia, pandemia betean. Eta, bueno, une horretan kontutatu ginean, e, etxe bizitzaren arazoa edo gatazka, infernu bihurtzen ari zala langile klasea dintzat, eta aldi berean eh, herri mugimenduari dagokionez, ez genuela eh, inolako tresna korrik e, eh, arazo hori aurre egiteko ez. E, horregatik erabaki zen etxe bizitzaren sindikatua sortzea eta bueno, langile klasearen berrez, e, prozesuari ekarpen egiteko tresna zehatz E, olan, ba, alde batetik e, lurralde eta klase borroka e, bizi berrituz eta herri eta osoetan e, komunitate politiko, aktibo eta kontziente bat e, eraikiz. Ba, azkenean esan dakoa, ez gure, bo, gure ustez, e, barrasko da gure bizilagunek e, etxe bizitza eta mm, elikadura bezalako inarrizko premien e, inguruan dituen egiturazko e, arazoei ba, modu kolektiboan eta antolatuan heltzea. Hortaz, ba, e, lehenengo momentu baten etxe bizitza sindikatu eratu eta e, ondoren herri e, biltegia e, eratu genuen. Eta, bueno, gero ja, bigarren galderei dagokionez, e, ba, Euskal Herriko e, eh, etxe bitza sindikatuen hori, bueno, gu, e, kira gara, bai, eta, bueno, zare hori e, tokiko borroken mugak e, gainditzeko tresna bat da, ez, azkenean. E, lurralde baten e, sustaituta egotea eta, koki, <laughs> eta tokiko lana e, aldarrikatzen dugun einean, honek dituen mugak onortzen ditugu, eta e, egon daitezkeen joera lokalistak edo barrionalistak e, eh, gainditzea berrezkoa dela uste du horretarako sarea. Mhm. Eta bueno, baita beste alde batetik eh, etxe bizitzaren eta kapitalaren arazoaren arduranak ez direla antoki antoki antolatzen, ez? Adibidez, Euskal Herria, Euskal Herriaren kasuan, Euskal Burgesia bere proiektu edo estrategia nazional propia deko, hau Euskal bai. Metropolia hori alde batetik eta estetik, bueno, e, gainera ba, hori arrazoi taktiko estrategikoetatik aratago, ba, Euskal Herria ere gure e, esparru politikoa delako, ez? Azkenean e, gure borroka ere Euskal Herriko nazio eta gizarte askapenaren historiaekin lotu berdela uste dugu. Eta hori da bide galderak. Zer da zet mhm. eta zer da zarean. Vale, vale, osea, mm, bueno, ez dakite... Eh erresa ulertzeko, oza, bueno, okupazioaren edo, bueno, etxe bizitzaren arazoaren aurka, e, ba, pizkat, laguntza edo apoio e, kolektibo solidario, zarete, ba, ba, hausoko jendearen txat, ez da, oso, agian jende ez, ez dago asko, askotarako jendea, ez dakit, hazi por resumir, ez dakit, en plan, Zasin da, zure laborea, edo eh, lana da, justo hori, asesorar, edo... edo gonor... bai, asesoratu baino gehiago, igual, eh, norbait heltzen da etxe bizitzarekin arazoa, bueno, duena, eh, bere kasua kontatzen digu, eta, mhm. bueno, batzuetan asesorat, asesorazio, bueno, asesoratze bai. batekin e, nahikoa da, baina beste batzuetan magatazka ba, bat e, bihurtu behar da, e, eh, baldi eskaleratze bat e, baldin badago, edo, bai. bueno, eta ja... Ba, okazu bai. tresnak, e, ba, hori aurka egiteko, oza, jendeak ez dituen tresnak, agian, ez da? Bai, hori da, zu bakarrik ezin duzu, eta, bueno, hori sindikatuarekin, ba, asko, gauza asko lortu aldira. Mhm. Vale, orain egon egonda eh orain abenduan 14an egonda mm. mani, bueno, agian ez dakit e, lehen e, mani pizkate eh, totxo tema honetan edo nola joan da hori, nola, bai. nola ikusi duzu e, Bai, ba, ba ondo, bueno, eh ba guraldarria zen etxe bizitza eskubide unibertsalaren aldetan mm negozioa etxe bizitzaren negozioa salatzeko. Mhm e, ba, milaka pertsona kaleak hartu genituen, eta bueno, zaretik e, valorazio sopositioa egiten dugu. Gainera, e, bueno, zareari e, ikusgarritasun handia eman digula mhm. uste dugu. Bai. Eta bueno, e, gainera e, ikusten ari gara nola gero eta jende gehiago e, ari den antolatzen etxe bizitza sindikatuetan eta hemendik aurrera ba, e, lanean jarraituko dugu etxe bizitza eskubidearen aldeko nazio mailako mugimendu bat sortzeko e, bueno, hau lehenengo pausoa izan bai-, baita mm -hmm. horretarako. Bai, hasiera ona da, vale. Bai. Eta, bueno, orain ze, zertan zabiltzatea, zeten? E... bueno, ba, zeten ikusten duzuen ez ez gara ez gaude geldirik. E, Lan politikoari dagokienez hilabete hau eta ma, ba, manian zartutagon gara, e, zarean ere, eta, bueno, e, sindikatuan ditugun marko ugarietan. Eta lan sindikalari dagokionez, ba, ez dakit ikusi zenuten duela hiru aste edo etxegabetze bat eman zela e, bailen kalean, San mhm, Franciscon. Bai familia bat etxe zuten alternatibari gabe, egun batetik bestera, eta lortu genuen sindikatuari gezker lortu genuen hostel, hostel batera bideratzea, behintzat kalde gorrian mm -hmm. ez geratzeko, na bueno, da, kaso izolatua. E, tengabe etxe arazoa daukan jendea hurbiltzen zaigu, problematika ezberdinekin, eta aipatzeko orain daukagun gatazka bat, ere duela hiru aste kaleratera kalea, kalera atera genuena, ba, Flax, eh, Blackstone Funds putrea eta e, Bilboko dala e, eh, daude hor sartuta. Zaiatuko naiz labur biltzen, ze dauz bai. trama pilo, eta, bueno, labur bilduz, ba, fausia da gure ekidea. E, mhm. fausia eta bere familiak, e, mimia eta maikan, kontratu, alokairu kontratu bat zeinatu zuten, e, menakalean, menakaleko pizu batean, e, enpresa batekin. E, ondoren konturatu ziren kontratu hoiek faltsuak zirela, eta 2008an, e, an blok horretako hiru familia etxegabetu zituzten. Horren atzean, Banko Popularra zegoen. Ostean, Blackstonek erosi zuen blokea, eh, Blanko Popularraren Banko Popularraren Banko eh, Impopularra Zorrarekin batera ba. Blackstoneek erosi zuen bloke osoa eta orain alizeda da eh, Blackstoneen jabetza hoiek kudatzen dituen enpresak eta fauzia eta bere familia txegatu nahi duena eta zergatik diogu e, eh, Bilboku udala ere honen arduraduna dela mhm ba, Blackstonekin akordioak eta txantxuak egiten dituelako, e, udaletxeak alfombra gorria jartzen die e, nahi dituzten etxe bizitza guztia gerozteko, horren truke etxe bizitza batzuk e, erabilial dituzte Vale, eta horregatik, ba, Osa, korrupzio, puro, eh, da, bai, bai, espekulatzaileak dira ere, horren, horren prozesua bolutzatzen dute, eta e, gainera blokeak utzik behar dituzten dituztenez, ba ere udaletxeak eta blackstonek e, etxegabetxe hoien e, arduradunak dira, ez? Eta Fausia eh bueno, familia etxegabatu nahi dituzte, ba blokea utzik behar dutelako. Bai. E, gainera Fausiak e, hilabeteak ilabeteak dara, ma e, udaletxe bizitza saiarekin zein eh zurbizarekin hizketan eta momentuz ez du e, alternat, ez diote alternativa duinik eskaini eta espero dugu orain sindikatuaren presioari esker, mm ba, alternatiba eh, egoki bat lortzea. Eta, bueno, naiz eta hau horrela izan, ba, ez da e, guztiz garaipen bat izango, eh, e, ez espekulazio prozesu hauek aurrera ba, jarraitzen dutelako, bai. eta, bueno, E, Gentrifikazioa jarraituko du. Bai, oza, bai, ba, borrokatzen eta bai. salatzen jarraituko dugu. Betikoa, ez da? Bueno, bai. ba, jo, ez dugu denbora askorik, bueno, mm. ja ez dugu denbora, baina, bueno, amaitzeko, e, eh, oza, oso gustora itxengo nuke hemen ordu bat edo pillo, baina, bueno, amaitzeko, e, nigaldetu nahi dizuet, e, zer esango zenioke, e, norbait, pertsona, e, osoko, mengo norbait, pertsona norbait, e, momentu larria edo arriskuan etxe bizitzaren egoeran, mhm. dagoen zer egin aldu, e, nondik hasi aldu e, ba, alternatiba alkitzeko edo, edo zuen laguntza aurkitzeko. Mhm e, diozu etxe bizitzarik ez daukan jendeari edo... Bai, bai, egorra larria bagian pertsona bat, e, eh, pos, momento mm. kritiko, de, ez dakit, bagian edo okupatu behar dut, edo ez dakit zer egin, edo bajo puente, ba, mm-hmm. zer egin aldu pertsona hau? Bai, guk berez, e, etxe bizitzarekin arazoa dagoenean ja e, lan egiten dugu, ez? Baina, mm -hmm. bueno, okupatzen, petzatzen baldin badago, ba, justu ikastu urte honetan egon gara e, marko batean, kranba eta okupazio bulegoarekin, e, argumentario bat sortu dugu. E, hemen herri den dagoena edo e, webgunean. Hemen erosteko edo hartzeko, bai, hartzeko. edo webgunean, zein bai. webgunean. Bai, e, okupazio bulegoaren webgunean. Zein da? E, bueno, okupazio bulego Googleen, eta bai, gertuko dena. vale, bueno, e, Zada argumentario bai, bat, ez da? Argumentario bat, e, okupazioaren alde. Eta, mm -hmm. eta, bueno, gero galdera teknikoagoak edo e, ba, igual okupazio bueno, legoa. Hori da, baina e, e, azteko, ba, hori bai, bai, baina, leku bueno, ona. e, ona da, eta vale, vale, <laughs> animatzen ditugu. Bale, baskerrik asko, e, vale. dortxagatik, eta, bueno, hemen jarragitzen dugu, irola kalean, la, herri dendan, Iro erratia, nendo esas de FM Bilbon. Eskerrik asko. Arratxaldeko saspiak amabi gutxi dira, hemen jaitzen dugu zuzenean, erronda eh, kalean, Bilbon, e, Sirikan, herridendaren atarian, eta gaztetxekin jarraituko dugu, izan ditu gurekin basauritik etxarraskako lagunak, eta hone honetan gurekin, ba, sestaotik, ba, txirbireneako laguna ditugu, atzaldeon Paula eta atzaldeon Jonbe. Arratxaldeon. Hau, Bueno, ezer baino lehen, agian igual gauza gordinerari helduko diogu, zeren, bueno, azken, azken boladan entzun dugu, ba, ba erasoak jasadan dituela txirbileneak, hor badela ba, desalojo arriskua, zetan dago hausi hori, nola, nola zaudete? Ba, bueno, esan moduen, ba hori, e, desalojo arriskuan gauz, e, gauza da, bueno, ingo lan apurtzu bete laburpen, laburpen txubet, e, eh, abendu, iasko abendutik, e, pasau da zerromitaletik e, sestako udaletxera. Orduen nortik aurrera, ba, bueno, udaletxak hartu daue proiektu Europa moduen hartu dau proiektu delako bat, eta justo martxoan emakume migratuko militante batzuk, ba, hori batxer bizitza e, esintasunagaz, etorri ziren zirbilen bizitzen. E, udalak nahi du txirbilenako erekina bihurtu formakuntza zentro baten, eta e, hori Europako diru laguntza batzu jaso ditu e, bueno, estalkia eta e, fatxadak birgaitu alizateko, baina barruko espazioa birgaitzeko ez dauka dirurik. Orduan, e, bueno, dabile berbetan, e, finantzak eta pribatua lortzeko enpresa batzuekin. Beraz, egoera ez da, ez da bat ere une honetan. Ez, ze hori, familia da oso hor bizitzen, eta hori martxotik ba, hori, errolda eskatzen saiatu ziren, eta ba hortik aurrera ba udaletxeak bere aurin proiektu egaz dauso horra E, ba, hori, e, atara da hori, ba, bueno, modu legalki arraro batean, e, alkatetxa dekretu delako bat, ez? Ba, hien momentuan, bi familia daude bizitzen txikrileneako lehenengo salairuan, eta e, erroldatze prozesu horretatik abiatuta, ba, hasi dira identifikazioak eta e, bizitak jasotzen e, udaltzen partetik. E, bueno, gero urrian lehenengo alkatetza dekretua e, jaso zuten, bost eguneko epean e, eh, txirbirena guztu behar zutela zanez, eta e, bueno, horren ondoren e, azaroan egin genuen manifestazio bat e, ez ez dau bai. herri osotik, ba, bitxirbilenea eta bai emakume migratu feministen egoera hori salatzeko eta Eta erantzun politiagoan zan, bai. herri aldera eta, eta aldera gaztetxe aldera eta hortik hori presioa sartzen zaratu gara eta hori bueno, erresistentzia modukoa egin dugu hori manifestazioa aparte egin dugu ze asamblea informativa, asamblea Erekiak, eta hau dana esaten e, hori jendea dauela hor bizitzen eta txirbelenea txirbelenatik bai ba hor gauzela momentuz bea bueno aurin helburu dela gu hortipotatzea eta Eta beste dekreto bat egon zanez, ba, gero? gero beste dekretu bat jaso genuen berriro esan ez eh, bosteguneko epean ustu behar eh, eraikina, eta, e, bueno, e, gero e, asanbladako gaztek euki dute e, bilera bat e, udalaren e, bueno, zu alkalderekin. Ba, bat batekin. <clears throat> bai. Eta, bueno, ez dago, inolako alternatibarik, oza, ez mon inolako alternatibarik, Eh, eraikina ustu behar dugula eta obrak hasi behar dituztela, beze bestela e, finantzak eta publiko hori bueltatu behar dute, iru milioiko e, bai. bat, ez da? Bai. Mhm. Beraz, e, ba, egoera ez da, ez da bat ere erresa, adi, adi jarraitu beharko dugu, bai. E, txirbilenea gertatzen denari, eta guzti honen erdian e, urtemuga ere etorri zaizue, eh? garren urtemuga bete dezute, nola, nola joan zen eguna, nola... Ba hori izan, be, bai hori, ba, motiba da delakoa. Deslojo arriskoan geunden eta ba, urte urrena e, urrien da. Eta justu urrian elu jakun e, alkatitza dekretua. Eta urrie pasaute, esan ginen azaroan, ze hostie, ba ingu, ez? E, eta ez genikien amairu garen eta amabi garen azala, ia bia urte orduan inginen amairu amabi urte urrena. Eta erantzun oso polite gonzan, bastari... E, ez? Oso bai, azkenan uste dugu, gure agendarekin jarritu behar dugula, eta ez dugula e, gure, gure gauzak bertan bera utzi behar e, desalojo egoteagatik. Bai. Mm <laughs> bueno, bintzat, eh, bueno, ospatu zenuten eh, amabi, amairu garren bai. Eh, urta horren, bueno, amairu, amabi. Amairu, amabi. Amairu, amairu, amairu, amabi <laughs> garren eh, urta horrena. Piskate atzera gueltatuz, aipatu dezute, eh, emakume migratu batzuk bizi direla une honetan e, eh, etxirurenean. Bai. Piskate sakondu hori piskat gehiago, zein, zein da berain egoera, zein zu diren bagitien duzten errebindikazioak. Eta... Bai, hai, e, deitzen dira emakume migratu feministak soziosanitaria, dira haien elkartea da hori. E, eta hori, bueno, daue etxe bizitza ezin, eta hori, txirbelneara etorri ziren eskatzen e, etxe bizitza, eta, eta hori, eta martxotiko hor dauz, e, errolda, errolda hartu dire ez da hori e, lortu, bizi direnak ez da hori lortu, eta bueno, alternativa, eh, bueno, eskatzen gabizena, eh, bueno, txiro eta emakume migratutik, da hori alternativa bat ematea. Hori alternativa, bueno, zein zan? Eh, bueno, bai, udalak eman, eman digun alternativa bakarra da, eh, hilabete hilabete baten, eh, hotel bat ordaintzea, eta gero eh, kalean ustea. Hori izan da udalaren alternativa. E, eh, gara, honen momentu honetan e, daude bi familia bizitzen, sei pertsona, adingabeak tartean, mhm. eta uste, bueno, uste dugu, eta eurek bai uste dute, hori ez da alternatiba, e, alternatiba bat, alternatiba real bat. Mm -hmm. Eta pixkatu orain horrera begira jarrita, e, zestaoko txirbilineatik, ze, ze dakazute eskuartean, ze izate prestatzen? Ba hori, ba, jonpik esan dauena, ba, agendaka segidu, e, hori, desalojo presuan gauzen bitartean bebai, agenda agendagaz jarraitu, txatzenean gutxako be bai da herritik eta herriaren txat, hori argitekogu, oza, zestao, zestaoko herrie dau, oza, topera, txirbelen agaz, zez dau alternatibarik, eh, on kulturalik, ez eh, holango gaztetxe edo delako hori. Orden hori, aurrera jarraitxe, ekintzagaz, e, eta Oin datorren hilean eukeko dugu e, inguruko e, izaldi bat, eh futuro vegetal bai etorriko da, ez? berbas eta eta hori datorrena ba etor da eta, aurrera. pentsatu, asko pentsatu bari begaiz, atzenan hatzenan desalojo prozesua dekogu, bea, txirbereneako proiektu aurrera jarratuko dau. Espero dugu emakume migratu feminista be bai en plan alternativa, etxibizitza alternativa bat eh, topatzea dan artean. eta hori. Bai, eskerrak ematea hurbildu eta lagundu bai. gaituzten pertsona guztiei eta aurrera jarrituko dugula ba, horra aurrera begira jarraitzen duen zestaoko txilurenea gaztetxea, horra ere, ba, bueno, ba, paretzen ari diren egoera, e, udaletxearen mehatxuekin, baita ba, emakume migratu feministak bertan bizi dintxikikoak, dauden arrisku guztia desala jorako, Guraldeti, ba, bueno, mi esker, ba, ba, sestao e, basamortu industrial horretan olako oasi haundi bat e, aurre ateratzeagatik. Sestaoko txirireneako lagunak eh, agurtu ondoren, ba, ba goaz, ba gaurkoan, ba daukagun irugarren espazio okupatu eta autogestionatuarekin, hori santutxuko karmela da, eta gurekin ane daukagu, ane daukagu, arratxalde honan, eh? Arratxalde hon. Beno, e, azteko, eh, norbaitek agian orainik ez du ezagutuko, karmela, eta nola, nola salduko zenuken zer den, zekatzako gauzak egiten dituzuen, eta bar? Bai, e, a ber, Carmela bada autogestionatua, lehen eskola izandakoa eta asko ikasi genuena bertan, e, santutxuko auzoan kokatu dago, eta ba, asaroan e, eh, bederatzi urte egin genituen, bertan, azaroa kamalauan, eta, bueno, ba, bertan... E, talde kolektibo asko biltzen gara, gure gauzak egiteko. E, gune herrikoia, autogestionatua, asamblearioa, den bitartez, eta hori, apur bat labur bilduta. Mhm. hori, apur bat labur bilduta eta orokorrean, ez? Bueno, espazio bat e, kolektibo ezberdinetarako, aktivitate ezberdinetarako, Ez aurten, e, bueno, amaitzea arda, 2000 eta urtea, urte mankorra izan alda e, eh, karmelaren zat, gauza, ez dakit, gauza bai, potenteak bai. antolatu eh, edo xumeak, piskatan etarik, piskatan saldo lan, bueno, zehazki, e... zer, zer, bai. Bueno, karmelak badauka bere gitaraua propioa, agian ez da oso, oso handia, oso e, erakargarrienetarikoa, baina gero ere e, ausoko eta bilboko kolektibo asko e, eh, erabiltzen dute euren ekintzak egiteko, orduan horrek ere gure gitaraua handitzen du. E, adibidez, ba, e, bokseok egiten du e, askatasun kolpeak, egiten du dara urte batzuk egiten, e, gabonetan zirkok ere antzeslan egiten zuen, aurten ez dugu izango, baina izan izan dugu, beste urte batzuetan, eta gero ba hori, ba, esan bezala, hogeita kolektibo ditugu e, karmelan, eta orduan ba, kolektibo hiek ere euren egitarau propioa dute. Azkenengoa, ba, gabonetan izango ditugu ludotekako gauzak eta, eta, bueno, E, denetarik. kolektibo pila bai. bat da hori. Hori izan nahi du, bizi-bizi dagoela Carmela. Zuart, zuen artean, e, ba, nola, nola kudatzen dezute, nola antolatzen zarete, nola atalatzen dezute vale. aurrera espazioa? Eh, bai, gu... E, asamblearioa garela esan du, ba, horrek ere zaitasunak ditu erabaki guneetan, orduan badaukagu e, eh, koletibo bako ezberdinetan banatzena, orduan gunek badaukate euren erabakitzeko e, puntua, Gero, asamblea eta guneetako taldeen bitarteko erabakiak edo komunikazioa, koordinazioaren bitartez, beste eh, asamblea bat izango litzateke. Gero badago asamblea iraunkorra, astero biltzen garena, kapur bat e, e, bihotza izango litzatekena, karmelakoa, ez? E, ez bai ekintzak eta apur bat gestioa eramaten duena, bere gain. Eta gero baditugu asamblea orokorrak saiatzen garen urtean hiru edo lau aldiz egiten, ba bertan bai erabakitzen ditugula Karmelaren ondinorakoak edo mhm. puntu garrantzitsuak guztion artean erabaki al izateko. Mhm. Ta pentsatu orainan Ba, gure entzuleren bat, neko lukeela gerturatzea karmelara, baina, bueno, ez daki oso ondo, edo maten dio mm. lotxa, edo... Ez dakit, zer, zer gomendatuko zenioke, nundik aztea, zer... Ba, Zin daiteke beretzako ba, <laughs> sarbide bat, Carmelan. E, ba hori, eragilen politikoa esan parte, badaude talde taier asko, badaukagu gimnazio herrikoi bat, badaukagu rokodromo herrikoi bat ere, zirkoa egin alizateko e, eh, estrukturak eta gelak, er, liburutegi bat ere, ba, bueno, hauek eh, badaukagu hemen eh, herri dendan ere eskuragarri doainik e, eh, panfleto batzuk apur bat gure eguneroko <laughs> eguneroko ekintzak azaltzen dituztenak, ez? Egunero zer dagoen, e, baita nola jo edo sei meiera idatzi, ba, bakoitzak esan dugun moduan asko garela, eta orduan ba, e, badaukagu Eh, kontaktu ezberdin mota asko, ez? Imeia, gero boxeo eskatzen du ba, bertara hurbiltzea, baina sare sozialetan ere badaukagu, daukagu, Telegram kanala ere badugu, orduan hortik ere lortu dezakete informazio osoa. ba gauza pila bat, ez dakit, <laughs> adibidez entzule hori, bueno, ba tentatzen baldin badio zirkua, ba hori ere badauka aukera hori baduka e, eh, Karmelan, aukeraz beteriko espazio bada, eta, bueno, ondo esan desun bezala, hemen herri dendan, erronda kaleko amabigarrenean, ba, badago karmelaren eh, olako egutegi, ordutegi, edo, bueno, dena bai, oso... kalendarizazioa, ez? Bai, euskera klaseak ere baditugu, Ara, e, eh, arrezkoak direna gaur egun, <laughs> ez ba, ikusita ba, egoera zein den, ba, badago ere doainek diren euskera klaseak, maia ezberdinetakoak, orduan, bueno, ez izatea e, diruaren kontua arazoa euskera ikasteko. Hori ere, garrantzitsua da guretzako. Ze ongi, hane. Aizu, eh, amaitzen joateko, ez dakit, bai. datorren urtera begira eta horrela, ja, urte ba- bai amaitzen ardago, datorren urtera begira, ze, ze dokazute eskuartean. Ba, bueno, horrela egitarau propiori momentu, ze eh, ez daukagu, egia da hotxaian inauteriak direla, eta guretzeko inauteria badira osoan... Eh, bai, santutxun dira santutxun oso... oso, bai, bai. <laughs> dira. eta, bueno, bertako baskaria eta antolatzen dugu guk. Eta gero ba adibidez e, urtarrian badaukagu e, amazik urte berriari hasiera jaialdia, eskatu digute aurten, hau guk ez dugu antolatzen, baina bai espazioa utzi. Eta gero ba, gabonetan badago sei izar herri krosa, hausuan e, oso famatu da dena eta parte hartzen duguna urtero eta gero ere ba, larun bat honetan e, e, ludotekako gurasoek antolatutako zime, zine emanaldia euskeraz txikien nintzat. Ba, entzun dezu, eh? gauza pila-pila bat, baita datorren urtera begira ere, oso oso bizirik dagoen espazio bat, Eta guraldetik anemi esker, ba, kaleko bai. emisio honetan e, eh, partartzeratik. Zuei, eta eskerrik asko egiten duzuen lana dengatik, ez da makala. Ni esker. zuei. Agur. zopetu, zetu, zopetu, zantzatzen jendea Loratu bai, orainan gara, batakitea, neuri berean, landu behar, taba Lortzen bai, egitean, mendian ta, irian gaude, udan dantzatzen egun tagauez, baita lanen, bakoitzak ze, barrutik dator bai, eh. Suenen la linea, mirando a la franza, arrasate bueltan, entzuten gala, soinua gorkuak elkartzen, beiratu no son, como pentsa familia maitea No tiran toalla, amesten jarraitu bakizula sana denentzak egina eta inore menpean Inore menpean, disfrutatzen dugu musika sortzean Erritmoa mantentzen baiesku aldean tele saia no tu tele e gustiaren semea vela o da, cheda do bela ran eurritasuna ta burua izorra dadilla medio giradia en resuma harri zure bizitzari bibela eta bibela Bibela, bibela, bibela, bibela, bibela, bibela, bibela, bibela, bibela, lom. Lam la lom lom li lom, il pom pom pom pom pom. Rom, pom pom pom pom, aktibauta e eguztiaren Neurita, suna, progresa y suma, somos fermento generando espuma. Lam la lom lom li lom, il solita plaza gizon. Viva fa, zazpibikoitza, biogara, dibala tapo. hau zer da, junda ja, oreka mantendu neurritasuna, eskatzen di barrukoa. Azen batetan, ikusi na borarik bede, kas no seke, doi zertako, no me gusta esa vida de locos. Hemen gaude, betiko lez, kasurik ez, entzun aldek, soin rela jaibi. Bela, senti zabela, bihotza gibela, bibela, netele zaila, no tele novela. Zeren zemean hola fela, hola xeda Zoik rela jai bibela Geure begi aurre oaziz barne Buru belarri Dago geure gaiur Biotza martxan jarri norritazur Bueno, ba, mentxe jarritzen dugu herri dendan egiten gabizen saio negaz, herri denda, zirika errigunean erronda kaleko amabigarren zenbakian, eta irrati bidez entzuten baz, lin bazabizie, <laughs> FMko da bostean Eta, bueno, ja, gaurko saio honi amaiera ematen azteko, ba, gure eguneko azkeneko elkarrizketatuak dauzkagu hemen, animalistak e, kolektiboko kideak, kaixo? Kaixo. kaixo. Eta, bueno, ba, azteko, zer da kolektiboa noiz zeren arira sortu zenuten? Ba, animalistak e, bilboko kolektiboa antispedizista gara, eta e, eh, bat azere, ba, animalien oskapanearen alde lan egiten dugu. E, eh, 2000 mazortzian sortu egin zan, E, piztiak eh, konpartza, ba, osnarketa prozesu bat egin zuen, eta ba, ikusi zuen ba, behar bat zegoela, ba, beste proiektu batzuk plazaratzeko, eta e, horregatik e, hor jaio zen. Bai, eta, bueno, e, kolektibo antiespezista bat, eta, bueno, ba, askotan, igual jendea badoa ezagutzen borroka antiespezista zer den, baina egia da, e, borroka horretan sartuta ez da bilen jendearen zako ba, bereziki, ja, askotan eskapatu egiten zaiola, begiatan, e, ba, animalien gaineko esplotazio hori, zenbat espaziotan eta zenbat eguneroko gertaeretan ematen den, eta adibidez, gabonak badira, ez? Egun hauek bai. eta jai egun hauek, ba, izaten dira animalien esplotazio horren bestelako adieraz bat. Eta zertan igar dezakegu edo, ze, zertan antzematen duzu edo, nun jar dezakegu arreta bai, ba, kontziente izateko sikieran, eta noiz, ba, nun, baitetik azial izateko ba, esplotazio horri bai ba, aurre egiten. Ba, gabonak, e, eh, betianik elkartasun gara gisa ulertu ditugu, e, maite ditun pertsonekin elkartzeko, eta unes orion izateko, baina e, batzutan badirudi ez garela ohartzen bai gainean dugun genozioaz, ez? E, oitura da, ba, txekorrak, txerrikumeak edo arkumeak jatea, baina izenak esaten duten moduan umeak dira, e, urtera ailegatu ez direnak, eta askotan ez gara konturatzen edo ez gara konturatu nahi gure plateretan ditugun ilotzak e, jaio berriak direla, ez da? eta adibidez txerriek eta ardiek e, amabos urte bizi dira gutxi gora bera eta e, gure platerretan egoteko iruia betetik aurrera hiltzen ohi dituzte. Eta Bestalde, animaliak ez dira soilik e, janari bezala, erabiltzen gara iaguetan, maizik eta obiektu eta opari, opari bezala ere. Osoikoa da, e, maskotak erostea edo eta oparitzea, eta areo gehiago urteko une mate, etako batetan, ez? E, azkenean, animalien salerosketak biktimak dakartza, animalien interesak kontuan hartzen ez direlako. E, animaliak kaiolatuta bizitzera behartzen dituzte, e, amak zeme alabetik urruntzen dituzte, eta animaliak hiltzen dituzte errentagarriak ez direnean irabazi ekonomikoak lortzeko helburuarekin. E, horregatik aktiboki egin behar dugu aurrean animalien salerosketari e, gainera animali horietako asko abandonatuak edo oparituak izaten ohi dira eta hori e, espezismo argia da e, inoiz, ez, bai, eh, ez bai genuke eh, aur gizatiar bat e, oparituko edo kalean utziko zaintzeko egokia ez zaigulako edo ostopo egiten du, digulako, ezta? E, azkenean gizaki ez diren animaliek errespetu ustratatuak izatea merezi dute e, gizakiak tratatzeko beharrezkotzat e, jotzen dugun errespetu mota berberaekin eta errespetu horrek haien bizitzekin negoziorik ez egitea dakar, ez gure kontsumorako, ez da edo zein motatako esplotazioa edo erabilera babesteko. Eta, bueno, gu askenik, e, asken urteotan, gabonetako ekitalietan, animaliak jazartzen dituzten zapalkuntzak e, zalatzen aritu gara, eta izan ere bizkaitarrok oraindik ez dut arazorik ikusten azoketan, kalejiretan edo kabalga, eh, kabalgatetan animaliak eh, erabiltzeko berezko tradiziotzat e, hartzen baitituzte. Eta oraindik ere ez gara gai gizakiz besteko animaliak beren kabuz baliozteko ez gure interes eta sinesmenekin lut, e, duteen lotu, lotura Beraz, gure herrian tradizio hitzari gogor heltzen diogu, e, izan lezaken zentzu positibo guztiak enduz. Baina gure ustez, e, tradizioak tresna bat dira, herri gisa, gizarte gisa dugun nortasunari eusteko balio dutelako ez. E, baina ez dute helburu alda izan behar. Tradizioak izan ginen, eta izan nahi dugunaren arteko espazioa izan daitezke gureak dira eta beraz e, berriro interpretatu eta igokitu ditzakegu guztiok goza ditzagu. Bai, eta bueno, hori justu igual gara iotako ba, kontestuarekin lotutako irakurketa ez, analisi bat. Baina hola norokorrean urtean zehar edo aurrera begira be bai animalista kolektiboan zertan zabiltzate edo ze aurrera begirako ekimen edo izango duzuen? Bai, oza, bueno, ikusten duzuenez ez, be bai jarri dugu hemen postua ez, eh, irikan. Orduan, e, batzuetan, ba, maiak eta mertzan eta divulgazio liburuak e, e, ditugu ez, ba, kontzintzia hori pizteko eta besteotan, ba, kaleetan gaude. ze azkenean hori da... E, gure, gure pentsatzeko era eta ba, jendeari ba, zeo zer ezkeintzea ez, eh, bakarri pizteko eta bueno, bakoitzak beren nausunerketa eta bere privilegioak berriz, berrizteko eta igual birpentsatzeko modua ikusten dugulako, ez? Orduan e, hori da gure sedea. Eta gero praktikoki, ba, e, ba gaude lanean, urrengo urtean e, berriz eh Bilboko azoka begonoa egiteko, e, gure laugarren e, azoka izango litzateke, e, ia egin genuen karmelan, eta bagode ba horretan pentsatzen, ba oda berrian egiteko, eta, bueno, bertan ikusi ditugu hainbat itzaldi, e, badaude, bebai, bueno, kontzertuak, e, janari veganoa eskaintzen dugu, tailerrak, e, txikientzako, eta dana animalien sufrimendurik gabe, e, eta gero bestalde e, segurazki e, egingo dugu <clears throat> zeo zer gure mm, zezen e, plaza Eh, zezen plazan egiten duten sarraskiarekin, zen e, eh, tamales, e, eh, gure bilbon, gure irian, e, orendi daukagu e, zezen plaza aktibo, ez, eta, bueno, politikariak ez dute SBS egiten horrekin, orduan e, egin behar dugu, eta e, segurazki ekainean, e, zen e, duela e, hainbat urtetan, ba, egia da, ba, soilikan egiten zutela zezenketak e, aste nagusian, baina ikusi dugu dugunez, ba, duela bi urte, hasi ziren ja e, txapelketak egiten, ekainean, bueno, ustaian izan ziren, eta gero bai omenaldiak, eta guzti, eta sokan muturra bueltatu egin da, orduan, e, ba, gaude, ba, inpas batean, jendeak ez, ez ez da, oza, e, eh, jarri genuen nean, mai, e, eh, mai informatiboa, jendea zegoen, como, orain dika, e, eh, zezenketak egiten dituzte, eta jo, eta soka muturra, eta lehiaketa, bai, badaude, orduan, hori, e, jendea animatu nahi dugu hemendik, ba, horri eltzea eta o, gurekin bat egitea horren aurka egiteko, azkenean, oza, e, e, animaliak itzen dituzte, eta bebai e, ikusten dugunez eta gure ustez tradizio e, oso klasista, e, patriarkala, eta, eta pf, e, bueno, eske ez dakit <laughs> zer esan, baina vamos, eske... E, super kasposoa da. Orduan, e, eh, animatzen zaituztegu ba, gurekin bat egitea. Eta, bueno, a ber, e, guk ere esare sozialetan gaude, animalistak bezala, Instagramean eta guzti, eta bertan e, ba, eskaintzen dugu gure berriak, eta, bueno, gurekin bat egiten, osea, edo e, kolektiboa esagutu nahi baldin baduzu, ba, gurekin harremanetan jarri, eta kafetxo bat hartuko dugu, edo, zeo zer. Ados, ados, ados. E, ba, bueno, neskak, amaitu egin behar dugu, ez dakit azken detaileren bat aipatzeko geratu zaigun, ezer, utzi dugun? E, zer? <laughs> bueno, baita, e, kintza kulturaletan dugu presentzia, izoilik e, manifestazioetan eta holan, e, aparte, durango koazto, kanadibidez, e, batzutan gaude, e, liburu antiespezistak saltzen, e, Euskal Herriko koordinadora erkin batera, eta adibidez e, korrikan baita e, izan ginen e, noainen e, kilometro antiespezista antolatzen. Bale, <laughs> bai. vale. ba, eskerrik asko gure naurbiltzea gatik eta... Eta gongo ara, vale. agur. Agur, Bueno, da gure zuzenek emisio hau bere amaierara, hemen herri dendan gauz ondino, baina laster batzen hasiko gara. Herri denda, zirika herrigunean urtarriaren laura arte, erronda kaleko amabi garren zenbakian. E, beste zer baino lehen, ba, eskerrik beroena ematea gaur ona urbildu diren kolektibo dandanei, Eta ez da git, zerbait gehiago dako esateko? Ez, hori liko ez. E, Amerika kolektibo hori eman diogu haotxa gaurkoan, hemen zirikan, ba, bueno, badira ere berein materialak, eta gombidatzea entzule guztia, ba, mendi pasatzera eta, eta erostera eta taldoi finantzatzea. Eta soilik ematena berri hon bat, ba, bihar e, gaztetxeak lau urte ostean berriz ere ateak salduko dituelako, danontzat gaztetxea, Euskal Herrian doko gaztetxe hori ondartzaren lehenengo lerroan, bai. oza, plasezko gaztetxe hori, ba, ateak salduko dituela, eta hemen kontu antolatu dituzte biharko, eta animatzea. Hondarreta ibilbidean dagoela esan digute. Bai. Ba horra, danontzat gaztetxeari hemendik ere agur bat irole erratirik. Bai, eta bueno, zuek entzuleok eskerrik asko behor eh, bestaldean egoteagatik, eta segi entzuten egun dasazpi puntu gusta, gaur eta horre be bai, Agur. agur. zurekin hobeto egiten, orain digo handut nola utxi nintzen, nola utxi nintzen.